Глава 15. Дещо задумане, дещо зроблене. Вівторок, 29 серпня. Ну що, йдемо? запитав Мартін. Стефан мовчки кивнув. Обличчя у нього було бліде, а губи стислі. Мартін же випробовував, здавалося, лише легке приємне збудження, раз у раз посміхався і, не припиняючись, базікав. Молоді люди вийшли на вулицю і, переговорюючись, рушили у напрямі Уестгейл-стріт, що знаходилося недалеко від готелю. Гадаю, маючи справу з подібним суб'єктом, ми можемо дозволити собі невеликий блеф, чи не так? припустив Мартін. Гадаю, можемо. Я маю на увазі, що в тому стані, в якому цей тип зараз знаходиться, він, можливо, розколиться відразу ж, як тільки нас побачить і вислухає наші натяки. Можливо. Як думаєш, ми зможемо змусити його написати визнання? Воно повністю підірве позиції страхової компанії, чи не так? Безперечно, підірве. А він відноситься до того типу хлопців, які здатні зробити добровільне визнання. Представлення не маю. Гадаю, Стів, розмову з ним треба починати тобі. Ти в таких речах набагато розумніше мене. Я ж стежитиму за ходом бесіди і заговорю, тільки коли відчую, що тобі потрібна допомога. Добре, але зараз ти можеш хоч трохи помовчати. Мені необхідно обдумати, як почати розмову, закричав Стефан, несподівано розсердившись. Мартін вибачився з властивою йому дружелюбністю, але замість того, щоб поводитися тихо, почав насвистувати під ніс якийсь веселий мотив. Тоді Стефану знову довелося попросити його заткнутися. Вибач мене, знову вибачився Мартін. Я, розумієш, теж здорово нервую. Просто у мене це по-іншому проявляється. Ти в таких випадках бліднієш і, що називається, йдеш в себе. А я ж навпаки починаю тріпатися про все на світі, наспівувати або насвистувати. Прочитав в якійсь газеті, що це знімає нервову напругу. Знаю, теж між іншим іноді читаю газети. Сказавши це, Стефан припинив нападки на свого майбутнього родича, надавши йому можливість знімати нервову напругу в його улюбленій манері. В офісі Стефан запитав про містера Парсонса. Вам призначено, сер, довідався клерк, що зустрів їх. Так. По дорозі в контору Стефан і Мартін після тривалих суперечок вирішили, що буде краще, якщо вони подзвонять Парсонсу і заздалегідь домовляться про зустріч під надуманим приводом, обговорити важливу справу, що стосується вчорашнього мітингу. Як не дивно, цього виявилося досить, і дозвіл на переговори був отриманий. Клерк провів їх по просторому вестибюлю де стрикотали друкарські машинки в невелику приймальню. Через деякий час до них приєднався і сам містер Парсонс. При світлі дня його обличчя вже не здавалося таким популясто блідим, як в консервативному клубі, де горіли сильні електричні лампи, та і сам він представлявся куди спокійнішою і витриманою людиною, ніж під час вчорашнього мітингу. Добрий ранок, джентльмени, вимовив Парсонс. А наскільки я зрозумів, ви хотіли мене бачити? Цілком вірно, із запинкою відповів Стефан, чия особа здавалася не менш блідою, чим обличчя хазяїна офісу. До того ж він, схоже, зазнавав утруднення, підшукуючи необхідні спершу бесіди слова. Боюся, ви не знаєте мого прізвища. Між тим мене звуть Дікінсон, Стефан Дікінсон. Дуже приємно вічливо посміхнувся Парсонс. Слухаю вас. Складалося враження, що він або дійсно вперше чує прізвище Дікінсон, або незвичайно хороший актор. Е, мій друг і я хочемо запитати вас. Несподівано Стефан втратив нитку і замовк. Потім краєм ока побачив, як відкрив рот Мартін, збираючись прийти йому на допомогу. Зібрався силами і випалив Скажіть, містер Парсонс, ви знаєте готель Пенбері Олд Холл?» Містер Парсонс задумливо підняв до стелі очі. Пенбері Олд Холл?» – перепитав він трохи більш високим, ніж зазвичай тоном. Ну, зрозуміло, знаю. Мені доводилося зупинятися там. В тому то вся і справа, голосно сказав Мартін. Містер Парсон здригнувся і перелякано обернувся до Мартіна. І справді, така несподівана заява могла змусити підстрибнути навіть людину з міцнішими, ніж у містера Парсонса нервами. Признатися, почав було він, але Стефан не дав йому можливості продовжити. Як сказав мій друг, несподівано рівним і спокійним голосом вимовив Стефан. Нас цікавлять обставини вашого недавнього перебування в Пенбері. Ми наводимо довідки, що стосуються. Одну хвилинку. Містер Парсонс підняв руку, яка, як здалося Стефану, цього разу не тремтіла. Ви тільки що сказали, що наводите довідки. Дозвольте, перш ніж ви продовжите, запитати, чи виходить з цього офіційного формулювання, що ви маєте якісь відношення до поліції. Мартін знову відкрив було рот, але Стефан знову його випередив. Ні, відповів він. Ми проводимо приватне розслідування в користь деяких зацікавлених осіб. Несподівано містер Парсон широко посміхнувся. У такому разі хочу повідомити вас, що я ніскільки не зацікавлений в сприянні згаданим вами деяким особам, якщо це приватне розслідування зачіпає мої особисті інтереси, вимовив він, натискаючи кнопку дзвінка. Майже в ту ж секунду відкрилися двері і з'явився швейцар. Будьте люб'язні, проводьте джентльменів до виходу, Робертсон, сказав містер Парсонс. Але послухайте, закричав Мартін. Як ви? Вихід з цього боку, джентльмени, вимовив швейцар, вказуючи молодим людям на двері. Потрібно помітити, швейцар в конторі містера Парсонса своїми велетенськими розмірами просто вражав уяву. Якщо Стефан скаржився на балакучість Мартіна, поки вони йшли від Гранд-Отеля до Централ Білдінгс, то зараз він багато що віддав би, щоб його майбутній родич вимовив хоч щось на шляху від Централ Білдінгс до Гранд-Отелю. Тому що сам він просто не міг сказати ні слова. Але Мартін не прийшов йому на допомогу і теж мовчав, немов води в рот набрав. Так що молоді люди йшли по вулиці Митчестера, зберігаючи важке мовчання. І хоча після деякого часу вони обмінялися таки декількома репліками, але здавалося, що вони готові доїхати до самого Лондона, не згадавши ні словом про містера Парсонса і про все пов'язаному з ним. І тільки після ленчу вони більш-менш заспокоїлися. Принаймні Мартіну вистачило душевних сил обговорити інцидент, що стався з філософської точки зору. Знаєш, Стів, помітив він, подія показала нам, як можна обманутися, оцінюючи незнайому людину. Я не сумнівався, що цей тип розколиться, як тільки ми до нього з'явимося. І ось, будь ласка, Стефан промовчав. Зрозуміло, ми помилилися, намагаючись обробити його в його ж власному офісі. Моя провина, визнаю, але я чомусь із самого початку не злюбив цей чортовий Хорлбимур. Адже якщо розібратися, швейцарів в передмістях не буває. Стефан, як і раніше, зберігав мовчання, і Мартін продовжив свій монолог. Втім, цей хлопець, як з'ясувалося, досить крутий так що й би швейцара міг би вказати нам на двері. І ще щось у мене з'явилися сумніви в його винності. Хоча з іншого боку, нас виставили з офісу раніше, ніж ми встигли назвати ім'я Венінга. Сумніваюся, що це принесло б нам яку-небудь користь, пробурмотів Стефан. Можливо, ти і прав, але я тобі ось що скажу. Якби ми заявили, що прийшли з поліції, тобто почали блефувати, як я пропонував на самому початку, ще невідомо. Пам'ятаю, пропонував. Але якби ми це сказали, він сам би викликав поліцію і зажадав, щоб нас заарештували. Господи, думаєш, таке могло бути? Гаразд, ми вчасно понесли звідти ноги. Але якби то не було, дуже неприємно усвідомлювати, що ми пройшли такий довгий шлях ночували у безглуздому готелі, ходили на збори, пройшли через усі ці випробування, а в результаті нічого не добилися. Останнє слово Мартіна повисло в повітрі. Безперечно, на цю тему сказати йому було більше нічого. На додаток до усіх нещасть за 20 миль до Лондона їх автомобіль почав чхати, пару раз сіпнувся і затих. Стефан що не мав ані найменшого представлення, як влаштований автомобіль зсередини, терпляче сидів в салоні, поки Мартін, діставши з багажника інструмент, узував поломку. За його словами, машина зупинилася тільки тому, що в якій вже раз засмітився старий карбюратор. Так що йому Мартіну знадобиться не більше чверті години, щоб знову завести мотор. Насправді йому було потрібно майже півтори години, не говорячи вже про те, що швидкість машини впала до жалюгідних 15 миль в годину. Так що, коли автомобіль рушив з місця, вони швидше повзли, чим їхали. Здавалося, це був завершальний штрих їх невдалої поїздки. Молоді люди дуже хотіли дістатися до будинку і до чаю, але було вже майже сім вечора коли їх машина в'їхала в Хемстед на Хай-стріт. За хвилину до того, як вони повернули на Плейн-стріт, Мартін несподівано натиснув на гальма, і їх нещасний автомобіль, здригнувшись, зупинився знову. Стефан, який на той час вже давно дрімав, розплющив очі, підняв голову і з роздратуванням довідався. Ну що там ще? Ти тільки подивись на це, вигукнув Мартін, вказуючи на протилежну сторону вулиці. Там розташовувалися продавці газет. Новин того дня було мало, і кожен продавець прикрасив свій рундок одним єдиним плакатом з якою-небудь особливо вподобаною йому звісткою. Перше, на що впав погляд Стефана, було лівія, пересування військ, чутки спростовані. Поряд з цим висів інший парочку застукали в любовному гніздечку. Далі у кінці вулиці великими чорними літерами на жовтому фоні значилося Мітчестер, менеджер газової компанії, знайдений мертвим. Перш ніж Стефан встиг усвідомити сенс цих слів, Мартін вискочив з машини і кинувся через дорогу, лавіруючи серед потока автомобілів. Через деякий час він повернувся, розмахуючи газетою. Мартін, увесь червоний від збудження, плюхнувся на водійське сидіння, жбурнув приятелеві газету, закрив двері і натиснув на газ. Це він і ніхто інший, вимовив він приглушеним голосом, немов розмовляв у присутності покійника. Стефан нарешті видавив з себе фразу. Він випадково не медінал прийняв. Ні, застрелився прямо у себе в офісі. Ох. Коли вони під'їжджали до будинку, місіс Дікінсон, Мартін, дивлячись прямо перед собою, пробурмотів. Добре, що клерк у нього в офісі не записав наші імена. Це точно. А я ще скаржився, що ми ніякої інформації з тієї поїздки не привезли. Машина зупинилася біля будинку Дікінсонов, Стефан виліз, а Мартін залишився сидіти за кермом. Поїду я, мабуть, додому, сказав він, дивлячись на фірмовий знак на радіаторі. Здорово втомився. Сподіваюся, ти поясниш Ані, що до чого. Добре, вимовив Стефан, опустивши очі і розглядаючи свої черевики. Добраніч і спасибі за те, що довіз до будинку. Не коштує вдячності, відповів Мартін, повільно натискаючи на педаль газу. Добраніч. Опинившись в холі, Стефан уперше пробіг очима першу сторінку газети. Він все ще стояв там, коли з вітальні вийшла мати. Ну, Стефан, як пройшов твій день? запитала Елінор. Він промовчав, продовжуючи читати. У покійного залишилася дружина і троє дітей. Коли наш кореспондент приїхав сьогодні в гарненький котедж в Холбрімур і зустрів вдову в маленькій чарівній вітальні, місіс Парсон сказала, що сталося, Стефан, чому ти такий блідий? Знову звернулася до сина Елінор. Все гаразд, мама, просто трохи втомився. День виявився досить стомливим. До речі, у нас у будинку знайдеться трохи бренді.